sana kwetu sisi ni neema hii ya Uislamu kisha baada ya neema ya Uislamu ni neema ya sisi kuamka kuweza kujumuika sehemu ya khairi kama hii Rasul sallallahu alaihi wasallama katika mojawapo ya hadithi yake anasema yeyote atakayeamka asubuhi ana afya yake hana ugomvi na jamaa zake ana chakula cha siku hiyo aliye na matatu haya ni sawasawa na yule ambaye kakusanyiwa dunia yote kapewa hadithi ambayo inatufunza kukinai na kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kwa hivyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa kwa neema ya Uislamu neema ya afya na kuweza kupata siku kama hii ambayo ni siku bora ya wiki ama maudhui ya hotuba yetu hivi leo itaambatana na masala ya hasad mtu kutowapendea watu khairi Hasad ni ugonjwa ambao inahisabiwa katika tabia mbaya. Ama dini ya Uislamu ni dini ambayo inatufunza tuwe na tabia nzuri. Mama Aisha radhiallahu anha aliulizwa kuhusu tabia ya Rasul sallallahu alaihi wasallama akasema kana khuluquhu alquran kwamba tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni Qur'an Allah mwenyewe anamsifu akisema wa innaka la'ala khuluqin adhim na hakika bila shaka ewe Muhammad uko juu ya tabia nzuri kwa hivyo muislamu anafaa kuwa na tabia nzuri Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa hakika watu ambao mimi nawapenda zaidi na watakuwa karibu yangu siku ya kiyama watakuwa karibu zaidi kuliko watu wote ni wale ambao wana tabia nzuri sasa tabia nzuri ni mtu kuwapendelea ndugu zake kila jambo la khairi ama kinyume cha tabia nzuri ni mtu kuwa na hasad hasad ni jambo baya kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza katika mojawapo ya aya ndani ya Qur'an tujilinde kwake kutokamana na nini wa min sharri hasidin idha hasad kutokamana na shari ya hasidi pindi anapohusudu hasad ni maradhi mabaya kabisa maradhi ambayo yamepata baadhi ya nafsi ya ndugu zetu maradhi ambayo hayambagui tajiri wala fakiri aliye nayo na aliye nacho na asiye nacho mwenye elimu na mjinga mwenye cheo na asiye na cheo waume kwa wake hawa wote wanahusudiwa sasa husda ina maana gani walhasidu hasidi ni nani huwa alladhi ni yule ambaye yakrahu anachukia husula ni'mati llahi kuona neema ya Allah inawafikia watu wengine wayuhibbu in wujidat inda almahsud an tuslaba minhu na vile vile anatamani kumuona aliyepata neema kama hiyo kumuondokea na vile vile wa illa tujad alla tuhsala la na kama hujapata vile vile yeye hataki upate huyo ndiye hasidi hataki kuona neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu kila anapomuona mtu ana kitu nafsi yake inakereka anajiuliza maswali chungu nzima huyu anapata kama nani zamani tukiwa shuleni hakuwa anafahamu masomo alikuwa mpumbavu wa kawaida haelewi chochote leo inakuwa kuwaji naye anapata ametoka familia gani mbona awe kama mimi unapokuwa na sifa kama hii wewe ni hasidi na kila aliye na neema anahusudiwa waweza kuwa na elimu na ufahamu ukahusudiwa na watu waweza kuwa na mali na biashara na biashara inakwenda vizuri wenzako wakakuhusudu ukawa na neema Allah amekupa cheo imma kazini ama popote ulipo watu wanakuhusudu waweza kupewa neema ya afya na mwili mzuri na nguvu wengine wakawa na kuhusudu umepewa mke mzuri mume mzuri watoto wazuri utapata watu wanakuhusudu mwingine akisikia kwamba wanasifiwa kwa sifa nzuri nzuri anakuhusudu haya yote ni masala yanayoambatana na husda husda ambayo tunakatazwa katika Uislamu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum walhasad jeepusheni na hasad fa innal hasada hakika hasad taakulu alhasanat inakula wema wa mtu kama taakulu an-naru alhatab namna moto unavyokula kuni e ndugu yangu muislamu hii ni sifa mbaya kabisa moja kati ya wenye kusema anasema moja kati ya wenye kusema anamzungumzia hasidi akisema albakhilu yabkhalu bimali mchoyo anafanya uchoyo kwenye mali yake wasahihu yabkhalu bimali ghairi sahih anafanya uchoyo kwa mali ya watu wengine anakuwa na uchungu wakati wakati unasaidika yeye hayuko tayari kukusaidia lakini mwingine akikusaidia yeye anapata uchungu huyo ni sahih sasa zaidi ya haya yote zaidi ya bakhili na sahihi kuna mtu ambaye anaitwa hasud wal hasudu asharru minhuma mwenye kuwahusudu watu ni muovu zaidi kuliko hao wawili kwa sababu gani haithu yabkhalu bini'amillahi ala ibadihi anafanya uchoyo kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wa Allah hataki kumwona mtu ameneemeka kwa hivyo hiyo ni sifa mbaya kabisa maradhi mabaya kabisa ومن الحسد يتولد الغل والحقد wivu ambayo inaleta chuki ndani ya nafsi za waja kiasi kwamba unachukia kila aliye na neema rasul sallallahu alaihi wasallam anasema la tabaghadhu msibughudhiane wala tahasadu wala msifanyiane husda husda ni mtu kuwa na nafsi ambayo haitaki kheri kwa wenzake husda kama hiyo inampelekea mtu kuwachukia watu kuwasingizia watu kutotaja mazuri ya watu kila anapokwenda anataja mabaya ya watu sasa husda imegawanyika mara mbili ya kwanza yahsidu wa yakrahu fi qalbihi ni'mat Allah ala ghairi anachukia kuona watu wana neema ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hamfati yule anayemhusudu hamuudhi hamtukani lakini nafsi yake inakuwa na uchungu utampata hana furaha presha yake inapanda alsas kila wakati anakosa usingizi kwa kuwaona watu neema na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo ni wa kwanza na wa pili anachukia ndani ya nafsi yake na zaidi ya haya yote anaanza kukuudhi anakuudhi imma anakutukana anakuongelesha vibaya anakusingizia makosa ya kila aina naam sisi ni wanadamu tunakosea waweza kumkosea sasa anakusanya makosa ya tangu miaka nenda miaka rudi anahisabu makosa yale yote ni makosa madogo anayafanya kuwa ni makubwa anapowaona watu anapokutana na watu anazungumza dhidi yako anakusengenya hii ni sifa mbaya kabisa sifa kama hiyo inasababisha wema wako kumalizika inakula wema wako namna moto wanavyokula kuni hasad ni jambo ambalo ni dhambi ya kwanza kabisa iliyofanywa kule mbinguni wakati gani wakati Allah subhanahu wa ta'ala alimpa elimu baba wetu Adam alayhi salam akawauliza malaika wakashindwa ambiuni biasma'i haulai nieleze majina ya vitu hivi malaika wakasema la ilma lana illa ma 'allamtana hatuna ilmu illa kile ambacho umetufunza Adam akaitwa akaeleza majina ya vitu hivyo vyote ndipo hapo Allah akatoa amri wa idh qulna lilmalaikati isjudu liadama fasajadu illa iblis isipokuwa ibilisi alikataa akafanya kibri alikataa akafanya kibri akaona kwamba yeye ni bora alimhusudu baba wetu Adam alayhi salam akajiona kwamba ni bora ikafika ki, kiwango anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ana khairum minhu mimi ni bora kumliko Adam ehe ubora wako ni nini anamwambia Mwenyezi Mungu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin umeniumba kutokamana na moto na huyu umemuumba kutokamana na udongo ikawa sababu ya yeye kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala hasad ndio dhambi ya kwanza iliyofanyika hapa ardhini ndio ilikuwa sababu ya ndugu kumuua ndugu yake ndugu wa baba na mama watoto wa Adam alayhi salam Qabil kamuua Habil kwa sababu gani sababu ya husda lamma taqabbala Allah qurbana wote walitoa sadaka zao mbele ya Allah ya Habil ikakubaliwa ya Qabil ikakataliwa kwa sababu gani Habil alitoa na ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala alimtafuta mnyama ambaye ni mzuri amenenepa ana sifa nzuri akamtoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ama Qabil katafuta mazao ambayo hayana sura nzuri akatoa sasa ikawa ni sababu ya ndugu yake kukubaliwa yake kukataliwa akawa na husda akamuua ndugu yake husda ndio dhambi ambayo ama ndio sababu ambayo iliwapelekea ndugu zake nabiyullah Yusuf wawe jeuri kwa baba yao walimdanganya baba yao wakamchukua ndugu yao mdogo ambaye ni dhaifu wakamtupa ndani ya kisima kisha baada ya muda mrefu Allah subhanahu wa ta'ala akaja akawakutanisha wakati shida ya chakula ilichokezea wakawa wanatafuta vyakula wakafika paka kwa nabiiullah Yusuf alayhi salam akiwa ni kiongozi ye alitambua kwamba hawa ni ndugu zangu wao hawakumjua akawauliza swala moja tu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi idh antum jahilun je mnajua kile ambacho mlimfanyia Yusuf na nduguye mkiwa majahili wakapigwa na butoa na kushangaa na kusema a innaka la anta yusuf je wewe ndiye yusuf akasema mimi ndiye yusuf sasa sababu iliyowapelekea kumtupa yusuf ndani ya kisima ni hasad kwa hivyo eh ndugu yangu muislamu hii ndio dhambi ya kwanza ambayo watu walimasi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii ardhi na ni dhambi ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliasiwa kule mbinguni zaidi ya haya yote Muadh ibn eh, Muawiya bin Abi Sufyan anasema kullu an-nasi aqdiru ala ridahu illa hasida ni'matin fa innahu la yurdhihi illa zawaluha kila mwanadamu naweza kujitahidi angalao nikamridhisha kwa namna moja ama nyingine isipokuwa tu hasidi kwa sababu gani siwezi kumridhisha hasidi ila neema kama hiyo inapoondoka e ndugu yangu muislamu sifa kama hii jiepushe nayo ili uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhira uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhira zamani kulikuwa na mfalme mfalme ambaye alikuwa na mawaziri wake sasa kati ya hao mawaziri kulikuwa na mmoja ambaye kila mara anazungumza na mfalme anamwambia mfalme namna gani wewe tenda wema unayemtendea wema wake unayemtendea wema utapata wema wake na anayekukosea makosa yatamrudia sasa kati ya mawaziri kuna moja akawa na uchungu mbona huyu kila wakati yuko karibu na mfalme mbona huyu jamaa kila wakati yuko karibu na mfalme akaenda kwa mfalme na kumwambia ewe mfalme waziri wako fulani anakutaja kwa ubaya anasema kwamba mdomo wako unanuka mdomo wako unanuka mfalme akamuuliza nitayathibitisha vipi wewe muite utathibitisha sasa baada ya kuzungumza na mfalme akamuita mwenzake akamkaribisha nyumbani akampikia chakula kisha chakula hicho akajaza kitunguu sumu akajaza kwa wingi kabisa na kama tunavyojua kitunguu sumu ina harufu kali jamaa alipokula chakula amekula usiku asubuhi imefika mfalme anamuita alipokuja mbele ya mfalme wakawa wanazungumza akawa anaziba mdomo wake anaziba mdomo wake kwa mkono wake mfalme akathibitisha habari aliyoelezwa mfalme akachukua barua akaandika kwa mkono wake akapiga muhuri wake akampa barua hiyo kumbe barua inasoma akapewa barua peleka sehemu fulani kwa watu wangu fulani kumbe barua inasoma jamaa huyu akija na barua mkateni kichwa toeni ngozi ya kichwa chomeni ngozi hiyo kisha mletee kichwa alipotoka na barua hiyo na ilikuwa desturi ya mfalme anapoandika barua akampa mtu akamtuma sehemu mtu kama huyu anapewa zawadi sasa jamaa amepewa barua, hajui barua inazungumza nini. Alipotoka na barua, yule mwenzake anakutana naye, unakwenda wapi? Mfalme amenituma na barua. Amekutuma na barua, nipe mimi nitapeleka. Akakazania barua, barua hiyo, ikabidi akabidhiwe. Alipopewa barua, akaifikisha kule alipoifikisha. Barua ikasomwa, akaambiwa mfalme amekutuma hapa ili tukukate kichwa akasema hapana sio mimi aliyetumwa na mfalme ni mwingine mimi nimefanya kupokea tu barua tukitwenda tukamuuliza mfalme wakasema hapana madama mfalme ametumana na wao umefika lazima tukukate kichwa na jamaa alikatwa kichwa baada ya kukata kichwa kichwa kikatuma kwa mfalme kichwa kinafika yule waziri mwingine wa pili anafika mfalme anamuuliza imekuwa kuwaje huyu jamaa alinieleza kwamba wao wanasema kwamba mdomo wangu unanuka la mfalme anamuuliza mbona jana tukizungumza uliziba mdomo wako jamaa akasema yule mwenzangu alinikaribisha kwake akanipa chakula kimejaa kitungusumu kikawa na harufu kali sasa nikoona uzito kuzungumza na mfalme wakati mdomo wangu una harufu kali ndipo hapo mfalme akajua yule jamaa ni mbaya amempangia mwenzake njama na njama yenyewe ikamrudia kwa hivyo kuna haja kwetu sisi tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala tujiepushe na kila sifa mbaya ya hasad hasad kama hiyo ina sababu mbili sababu ya mtu kupata na hasad ni gani ya kwanza ayandhura yandhura al-insanu ila shay'i nadhrata i'jabin i'jabin bihi au isti'dhamin min ghairi du'ain bil baraka unamtazama mwenzako ana kitu kizuri ana nyumba nzuri ana gari nzuri ana watoto wazuri unamtazama kwa mtazamo wa mshangao mpaka unafanya ah yani umejenga nyumba wewe unatoka hapo yule maskini ya Mungu anashikwa na hasad kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala unapomuona mtu ana kitu kizuri muombe baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenzako ana kitu kizuri muombee baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema idha raa ahadukum min nafsihi au malihi au akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil baraka fa innal ayna haqqun unapoona mwenzako ana kitu kizuri unapoona kitu kizuri imma kwa nafsi yako ama mali yako ama ndugu yako basi waomba baraka kwa sababu gani macho ina haki yake waweza kutazamwa kwa jicho la husda wallahi ukagonjeka ukatibiwa kila sehemu ugonjwa haupatikaniwi wewe hauponi kisha hasad kama hiyo inakupeleka kaburini haya ni mafundisho ya rasul sallallahu alaihi wasallama na sababu ya pili an alinsanu al-insanu ila shay nadharata hasadin min ghairi du'ain bilbaraka unamtazama mtu unaangalia kitu cha mtu kwa jicho la hasad pasina kuomba dua ya baraka Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema anasema namna gani kwa hadithi inayosimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri anasema kuwa anna Jibrila أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما ملائكة جبريل ألمكجية رسول صلى الله عليه وسلم كشا كسما يا محمد اشتكيت فقال نعم جي أنوم أي محمد أنوم ونميلي أكسما نعم قال أكمانبيا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد Allahu yashfik bismillah arqik anamuombea dua kama hii ya baraka kwa jina la Mwenyezi Mungu mimi nakutibu kutokamana na kila kitu ambacho kinakuudhi kutokamana na kila nafsi ama jicho ambalo lina hasad Allah subhanahu wa ta'ala akupe shifaa Jibril alayhi salam anaomba dua kama hiyo kwa Rasul sallallahu alayhi wasallama hadha وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعتم والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلقد صح annahu qila li rasulillahi sallallahu alayhi وسلم ayu الناس afdal imesahi hadithi ambayo aliulizwa rasul sallallahu alayhi wasallama nani mbora kati ya watu qala akasema kullu makhmumil qalbi saduqil lisan kila aliye na sifa hizi mbili sifa ya kwanza makhmumil qalbi ya pili saduqil lisan qalu masahabu akasema saduqul lisan na'rifu aliye na ulimi wa kweli anayezungumza ukweli sisi tunamfahamu fama mahmumul qalb huyu mahmumul mahmumul qalbi ni nani akawaambia huwa taqiyun naqiyu ni yule mchaji Mungu ni yule mchaji Mungu aliyejitakasa kutokamana na madhambi la ithma fihi hana madhambi wala baghya wala hana dhulma ndani ya nafsi yake wala ghilla wala hasad hana wivu yoyote wala chuki yoyote ndani ya nafsi yake nafsi yako inaposalimika kutokamana na hasad wewe ni Muislamu mzuri Muislamu bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama yauma la yanfa'u malun wala banun siku ambayo mali na watoto hazitomsaidia mtu illa man ata Allah biqalbin salim illa atakayekuja mbele ya Allah na nafsi iliyosalimika imesalimika na ushirikina imesalimika na hasad imeswihi hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama inayopokewa na Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma kwamba alimwambia jamaa fulani aliambia maswahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam aliambia maswahaba yatlu alaykum alana rajulun min ahli aljanna ataingia hivi sasa mtu miongoni mwa watu wa janna fatala'ta anta miraran eh, sasa Abdullah ibn Amr ibn al-As anamwambia mwenzake kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alitueleza kwamba kuna mtu wa janna atakaye atakaye ingia hivi sasa kisha wewe ndio ukaingia siku ya kwanza kisha siku ya pili na siku ya tatu faaradtu an awiya ilaika liandhura ma amaluk nikataka kukuishi na wewe nije kwako niketi nawe nitazame amali gani ambao unafanya nilale kwako nione amali gani ambao wanafanya sahaba huyo anazidi kumwambia mwenzake faaqtadi bihi amal kama hiyo ya khairi nami niweze kuifanya ili nipate janna ya Allah subhanahu wa ta'ala falam araka ta'malu kathira amalin sijaona kwamba unafanya amali ya ziada فما الذي بلغ bika ma qala رسول الله صلى الله عليه ni amali ipi ambayo imefikia wakati unabashiriwa pepo na rasul sallallahu alaihi wasallama sababu akamwambia Abdullah ibn Amr ma huwa illa ma ra'aita hakuna illa kile ambacho umekiona غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه mimi sina amali ya khairi ya ziada ila tu mimi sina wivu wowote sina udanganyifu wowote wala simhusudu yoyote kwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ndipo hapo Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anamwambia hadhihi allati balaghat bika kule nafsi yako kusafika huna wivu na yeyote ndio sababu ambayo imekupelekea kubashiriwa pepo na, na Rasul sallallahu alaihi wasallama enyi ndugu zangu waislamu naihimiza nafsi yangu na kila mmoja wetu tuondoe haya maradhi ndani ya nafsi zetu leo wangapi miongoni mwetu tunaona ugumu kuwasaidia watoto wa ndugu zetu eti nikimsaidia atakuja kuniringia baadaye atakuwa atakuja kuwa na kibri naye atapata leo kuna watoto ambao wameshindwa kusoma wakati ami zao shangazi zao familia zao zina namna nzuri kisa ni kitu gani watu wanahusudiana hawapendeani khairi mwenzako kapiga hatua moja mbili badala ya kumshukuru Allah na kumwombea baraka unakuwa na wivo unakosa usingizi na kujiuliza huyu naye pata vipi ye hajasoma kuniliko hana umri kuniliko mbona amepata haya ni maradhi mabaya tuondoe ndani ya nafsi yetu na mwisho kabisa nikimalizia ili tuweze kupata hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ya hao mahasidi ni sisi kusoma adhkaru sabah wal masaa tunapoenda kulala tusome dua tunapoingia na kutoka nyumbani tusome dua tunaposafiri tunaposhuka sehemu tusome dua Rasul sallallahu alaihi wasallam anatufunza akisema inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul baqara shaytani huitoroka nyumba ambayo inasomwa ndani yake suratul baqara tuimarishe nyumba zetu kwa kusoma Qur'an zaidi ya haya yote اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة سمين سورة البقرة كلك يشكوا نبركة وتركها حسرة نكي نكويأتا نحسارة ولا تستطيعها البطلة هوا وزي سورة البقرة كيف تمتقمي الله سبحانه وتعالى تسيء وفا شوشوتي إلا تموفا الله سبحانه وتعالى na vile vile kuchukua tahadhari ambazo tumefunzwa na Rasul sallallahu alaihi